Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Մերձանասրահում Շաումյանի շրջանի Դադիվանքի համայնքապետ Ալվարդ Օհանյանն է։ Մրցակցուհիս Շահումյանի շրջանի դադիվանքի համայնքապետ Ալվարդ Օհանյանը երկու մասնագիտություն ունի։ Երկար տարիներ աշխատել է որպես մանկավարժ, ունի նաև գյուղատնտեսի որակավորում։ Ինչպես նշեց Տիկին Օհանյանը, գյուղում ապրող յուրաքանչյուր անձ անպայման պիտի քաջածանոթ լինի գյուղական կյանքին, հողի գաղտնիքներին։ Դադիվանքի բնակիչները այնքան էլ շատ չեն զբաղվում հողագործությամբ, սակայն գյուղն ունի զարգացման մեծ հերանեկարներ կապված հնագույն վանական համալիրի Դադիվանքի հետ։ Մենք տեղյակ ենք, որ վանք կառուցվել է դեռևս առաջին դարում, 12-րդ դարում Մխիթար Գոշը բնակվել եւ աշխատել է այստեղ, ավարտելով իր հայտնի դատաստանագիրքը։ Դարերի ընթացքում վանքը բազմից ավերի ու ավարի է ենթարկվել, վերջերս այն վերանորոգվել է եւ արդեն ունի բավարար բավականին այցելուններ։ Գյուղի նրա ապագա ծրագրերի մասին է պատմում Ալվարդ Օհանյանը։ նոր եմ ընտրվել ակնկալիքներ ունեն, որ կարող է լավը լինի։ Չունենք համապատասխան տարածքներ, չունենք համապատասխան վարելահողեր, որ เป զի գյուղը իր հաշվին վերականգնի, իր հաշվին ունենա համայնքում իր բյուջեն, բայց կառավարության օգնությամբ ինձ թվում է կարող ենք մի բանի հասնել։ Տիգնալ Վարսաձեր առաջին հանդիպումն առաջին Արցախի հանրային ռադիոյի հետ։ Այո։ Ոստի եկեք ծանոթանանք։ Պատմեք ձեր մասին, խնդրեմ։ Ես ծնված Մարտակերտի շրջանի գյուղ հաթերքում Երևանում։ Վերաբնակեցված եմ Լեռնային Ղարաբաղի Շամյանի շրջանի Ղարավաճարի Գյուղ Դադիվանքում։ 15 տարի բնակվում եմ Դադիվանքում մասնագիտությամբ գյուղատնտես եմ, երկրորդ մասնագիտությունս դասվար մանկավարժ եմ։ Հիմա վերընտրվել եմ Դադիվանքի համայնքի ղեկավար։ Մինչ այդ ինչ էիք աշխատում։ Դպրոցում աշխատում էի որպես դասվար։ Իսկ հիմա վերադառնանք գյուղ։ Միջև ազատագրվելը ինչպես էր կոչվում գյուղը։ Նույն ձևի Դադիվանք, նախկինում Խուտավանք։ Ադրբեջանցիներ էին։ Ադրբեջանցիներն էին բնակվում։ Բոլորիս հայտնի է, որ Դադիվանքը ունի մեծ հուշահամալիր առաջի դարի պատմության, որը 2015 թվականից արդեն գործող հուշահամալիր է։ Աշխատանքներ են կատարվում հենց կոնկրետ եկեղեցու վրա անունից առաջացել է գյուղը։ Գյուղ անունից առաջացած գյուղը։ Ինչպիսին է գյուղի աշխարհագրական դիրքը, ինչպես են ապրում, քանի բնակիչ ունեք, դպրոց, մանկապարտեզ, ամեն ամեն ինչի մասին պատմեք խնդրեմ։ Ունենք դպրոց, 21 աշակերտ միջնակարգ դպրոց է, գյուղը ունի 23 ընտանիք, 105 բնակիչ քանակը շատ են, բայց չեն ապրում տեղում էլ, վերաբնակեցվել են ու հետո չեն հարմարվել ու տեղափոխվել են այլ վայրեր։ Գյուղը լեռնային գոտի է, ժայռերի վրա, Արոտավայրեր քիչ ունենք, անասնապահական երկիր չէ հիմնականում զբաղվում եմ մեղվաբուծությամբ։ Միակ աշխատատեղը դպրոցն է, մեկ էլ գյուղապետարանը, որը ունի 6 աշխատող։ Տիգնալ Վարդը հայկինը չի վախենում դժվարություններից։ Ես որ չեմ վախենում, պատերազմի տարիներին եղել եմ զանող ոչ մի անգամ չեմ լքել հայրենիքս, այժմ էլ պատրաստ եմ միջևեր մնալու իմ հայրենիքը։ Ինչը ստիպեց ձեզ ձեր տեխնատությունը առաջադրել։ Գյուղացիները, գյուղացիները ինձ առաջարկեցին։ Այսինքն կապերը մտերմիկ են, կապերը մտերմիկ են, այո։ Գյուղացիները առաջարկեցին, որ դրեք տեխնատությունը մենք ընտրենք եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դա դիվանքի ամենահուզող հարցը ո՞րն է։ Հուզող հարց չկա, ամեն ինչը աշխատելու վրա է։ Ջուր գազ ունեք։ Գազ չունենք, ակնկալիքներ էլ չունենք, որովհետեւ շատ հեռու ենք հլա գազից։ Մեր գյուղում ջրի հարցնա լուրջ, երևի այս տարի այդ հարցը կլուծվի։ Նշեցիք, որ գեղատեսիլ վայր է։ Շատ գեղատես։ Եվ ձեր առաջին հուսադրող հանգամանքներից մեկն այն է, որ զբոսաշրջիկների համար կլինի հաճելի վայր։ Ինչ է արվում այդ ուղությամբ։ Ինչ նախ նախագծեր կան։ Առաջին հերթին ճանապարհային առարությունը արդեն շատ քիչ ժամանակ է մնացել որ հասնեն դա դիվանքին եւ Վարդենիսի կողմից եկող եւ Ղարաբաղի կողմից եկող արդեն շատ քիչ է մնացել երևի մինչեւ 2016 թվի կեսերը ավարտին հասցրած կլինեն լսելով չեմ մանում ստույգ տվյալները արդեն հասել են 4 հեկտար գյուղ ասֆալտը։ Եթե ճանապարհները լավ լինի, զբոսաշրջիկներն էլ արդեն ավելի հարմար կգտնեն երթը կազմակերպել դեպի Դադիվանք, քան թե ուրիշ վայրեր, որովհետեւ այսօր դադիվանք այցելողներ կան լիքը միայն մեր համերկրացիները, ոչ արտերկրացիները, օտար երկրացիները։ Անձամբ առիթ եք ունեցել դուք հանդիպել նրանց։ Անձամբ առիթ եմ ունենում, որովհետև շփումը շատ մեծ է գյուղի հետ, կենտրոնական մասում խանութում ենք։ Հանդիպումս հենց խանութում միշտ լինում եկողների հետ։ Հիացած են դա դիվանքի գեղեցկության բոլորը։ Պարզապես չկան այն պայմանները, պայմանները, շրջիկները, բայց ստեղծում ենք գյուղի շրջանում, գյուղի բնակիչների հետ համախմբված պայմաններ պայմաններ ենք ստեղծում, որպեսզի հարմար լինի եւ բնակվելու եւ գիշերելու համար։ Ինչ հետաքրքրում է այսպիսի հարց։ Կառավարությունը արդեն մի քանի տարի է որ թեգրել է մի քաղաքականություն, որը շատ ողջունելի է բոլորի կողմից, առավել եւս համայնքներում ապրող մարդկանց կողմից։ Այսինքն կտրուկ շրջադարձ են կատարել դեպի գյուղն ու գյուղացին։ Օրինակ, ինչ պաշտոնյաներ են եղել ձեր գյուղում, ինչ հանդիպումներ եք ունեցել։ Բոլոր նախընտրական արշավին հանդիպել ենք բոլոր հիմնականում, որոնք տեխնացուներ էին։ Այդ դեպուտատների հետ հանդիպումը միշտ ալնում վարչապետի հետ հետ հաճախակի է լինում հանդիպումները, քանի որ մեր գյուղը գտնվում է Դադիվանքում։ Հիմնական շրջանի միջոցառումները անց են կացում Դադիվանքի հուշահամալիրում եւ հանդիպումները ժողովրդի հետ հիմնականում լինում է հենց տեղ հուշահամալիրում։ Բոլոր պաշտոնյաներն էլ հաճախակի են հանդիպում մեր շրջանում։ Հանդիպումը ինչպես է ստացվում համագյուղացիների հետ։ Անկեղծ մտնոլորտում առաջադրում եք հարցեր, եղել է որ առաջադրել եք հարցեր եւ կառավարությունը ընթառաջել է եւ լուծել։ Այո, եղել են Օրինակ ինչ հարցեր։ Օրինակ հենց ճանապարհաշինարարության, հենց Արցախի ստուդիայի համար ենք առաջարկը ունեցել հենց անմիջապես նախագահի հետ։ Նույն տարվա մեջ էլ Արցախի հաղորդումների կապ ենք ունեցել, ինտերնետ ծառայությունների համար ենք հարցերը ուղղվել ունենք ինտերնետ ծառայություններ։ Այսօր դիտում եք դիտում ենք հերոստատեսություն Արցախի, ունենք ինտերնետ կապ, Հիմնականում մեր գյուղը ապահովված է տենց հարցերով։ Տիկինոանյան, դե խոսենք երիտասարդ ընտանիքների մասին, բնականաբար այստեղից էլ պիտի ծնվի հաջորդ հարցը, դրանք երեխաներն են, նորածինները։ Ծնելիությունը շատ քիչ է դա դիվանքում։ Ունենք բազմազավակ ընտանիքներ։ Ծնելիությունը շատ քիչ է, որովհետև չի զարգանում մեր գյուղը, տարածքը սահմանափակ է, բնակելի վայրերը սահմանափակ են։ Վերաբնակեցվող ընտանիքներ շատ ցանկացողներ կան, բայց որ տներ չունենք, դա մի քիչ հարցը դժվարացնում է 25 տուն ունենք հիմնականում որոնք երկուսը ոչ կառուցված վիճակում են դրանք վերակառուցենք այս տարվա մեջ օրինակ քանի նորացին է եղել այս տարի 15 թվականին երկու նորացին ենք ունեցել դա ողջունելի է փոքր գյուղի համար հա տարի ունենք որ չենք ունենում դա ողջունելի է մեր համար ինչ նոտայով կցանկանայիք ավարտեինք մեր հարցազրույցը ցանկանայի որ կառավարությունը մի քիչ զարգացնել մեր գյուղը կանգնեցրել են տների վերակառուցումները Եթե շարունակական լիներ, որ դա դիվանքը զարգանար, ավելի գեղեցիկ կլներ, որ մի քիչ էլ գյուղը ավելի խոշորանար, գյուղը ավելի տարածքը մեծանար։ Տիկին Օհանյան, մենք հանդիպում ենք համայնքապետերի հետ կազմակերպված դասընթացների ժամանակ, այժմ կցանկանայի իմանալ ձեր խոսքը, այսօր աշխատանքային երկրորդ օրն է, ինչ տպավորություններ, ինչպես է կարևորում այս հանդիպումները, ինչ կտան ձեզ։ Շատ ցանկալի է, որ շարունակական լինի այս աշխատանքը, որովհետև նոր սկզնագյուղապետների համար սա ցանկալի քայլ էր, որոնք որ գիտելիքներով կհամալրվեն։ Շնորհակալություն կարելի է հայտնել այն ղեկավարներին, որոնք նախատրել են այս ծրագիրը։ Կարևորում ենք էլի նման հանդիպումները։ Կարևորում ենք այս հանդիպումների որ իրան կազմակերպել է։ Կան համայնքի ղեկավարներ, որոնք միջնակարգ կրթությամբ են։ Նրանց համար այս քայլը շատ ողջունելի է։ Իսկ օրակարգից զատ դուք շփվում եք համենքապետերի հետ, առաջադրում եք ձեզ ուզող հարցերը իրար հետ։ Մտքերի փոխանակում։ Այո, դա շատ ցանկալի է, որ ծանոթացանք մենք իրար հետ։ 22 համայնքների ղեկավարներ են, որոնք որ այս 6-7 օրվա մեջ մենք իրար հետ շփվեցինք եւ հարցեր քննարկվեցին, որ գյուղում ավելի ծանր հարց է, որը հուզու հրատապ հարց է։ Սա շատ ցանկալի քայլ էր, որ կատարվեց մեր կառավարության կողմից։ Բարգամներ հիշեցնեմ, որ մեր ձայնասրահում Շահումյանի շրջանի Դադիվանքի համայնքապետ Ալվարդ Օհանյանն էր։